Labas vakaras visiems, kurie susirinko prie naktiganius laužo. Šis vakaras yra ypatingas, Mes pirmą kartą istorijoje turėjom referendumą, kuriam parašus surinko ne valdžia, ne partijos, o Lietuvos žmonės. Tie, kurie suprato, ką daro ir suprato, ko nori savo darbu. Šita naktigonė dar bus kitokia tuo, kad nebus jokių smulkmenų, nebus jokių santykių aiškinimusi, atsakinėjimų į visokius ten plėtkus ir panašiai. Kalbėsim iš esmės, kalbėsim tai, kas yra iš tikrųjų svarbu ir svarbu ilgam, ilgam į priekį. Taigi štai pradedame. Rezultatus mes jau žinom. Rezultatai yra, kaip čia pasakius, nuvilintis vienus, džiuginantis kitus. Aš manau, kad šiandien yra daug tokių, kurie džiaugiasi ir pilsto šampaną nesuprasdami, ką daro. Mes jau žinom, kad viso dalyvavo referendume apie 15 procentų žmonių, Taip, kad kiek ten buvo už ir prieš jau netaip, netaip svarbu, o dabar pašnekėkime apie tai, kas lėmė tokį rezultatą. Kas lėmė? Tai pirmiausia, aišku, lėmė tai, kad valdžia buvo prieš. Valdžia buvo prieš šitą referendumą ir atkreipti dėmesį. Ir pozicija, ir opozicija. Ir dar sykį jie parodė tai, ką ir taip žmonės žino visus šitos 20 metų kad opozicija nuo pozicijos niekuo nesiskiria. Telefoną paimkite. Taigi štai, labai gražiai tai buvo pademonstruota paskutiniai televizijos laidoj, valstybiniai televizijoje, kur susėdė socialdemokratai, konservatoriai ir liberalai Labai smagiai pūtė į vieną dūdą ir tą jie daro jau visus 20 metų. Ir dėl to kiekvienose rinkimuose skamba tas pats klausimas, ar galima tikėtis geresnių rezultatų, jeigu tu balsuoji už tuos, kurie 20 metų daro tai, kuo mes šiandieną maitinamės. Kitaip sakant, aš dar taip paklausiu. Jeigu pasižiūrėtume iš tuos 20 metų lietuvių tautos, Tai svarbiausias rezultatas yra tai, kad mes išsivaikštum. Ir tada paklauskim savęs, ar gali būti teisingas tas kelias, kurio einant mūsų mažėja. O kaip tik šituo keliu mus ir veda tos tiek pozicijos, tiek opozicijos partijos, kurios iš esmės visais svarbiausiais klausimais visus šitos 20 metų sutarė ir darė tą patį. Ir dėl to nereikia stebėtis, kad jie susikibę rankomis, priešinosi, kiek išeina šitam referendumui ir ko tik nedarė, kad jis apskritai neįvyktų. Kitas labai svarbus faktorius tai yra spauda. Spauda. Spauda buvo prieš savo didžioji daugumoje ir suprantama, žurnalistas yra žmogus pavaldus tiems, kurie valdo žiniasklaidą. O valstybinė žiniasklaida jau mes žinom, tai yra pozicija ir opozicija šiuo atveju nesiskiria šito požiūriu. Tai žurnalistai dirbantis valstybiniai televizijoje ir radijoje taip pat pučia jų dūdą, suprantama, jie yra priklausomi. O privati žiniasklaida, tai vienas dalykas, tai didžia dalim yra užsieniečių rankose. O net jei ir nėra užsieniečių rankose, Tai turėkime omeny, kad žiniasklaida yra valdoma per pinigus, per reklamą. Ir labai nesunku įtakoti ją. O žiniasklaida suvaidino didelį vaidmenį ir bauginant, ir skatinant žmonės neiti, ir apskritai siejant tokį nusivylimą šito klausimo. Ir dėl to jie nepastebėjo, kad atsirado šimtas tūkstančių naujų Lietuvos piliečių staiga. Nepastebėjo jie šito. Nepastebėjo jie ir tai, kad buvo labai mažai informacijos referendumo organizatorių labui. Ir dabar palyginkim vat, šitą situaciją su tuo, kaip atrodė referendumas stojant į Europos Sąjungą. Kada buvo ir dvi dienos, kada buvo ir alus, ir ta pati žiniasklaida, tiek valstybinė, tiek privati, tada visą tą kažkaip irgi vertino normaliai, jiems tas netrodė nedemokratiška ir keista. Vat jums palyginimas, kada yra valdžios interesas, kaip jie elgesi ir kaip jie užsimerkia prieš akivaizdžiausius pažeidimus. Ir kiek buvo daroma kliauzų referendumo rengėjams, kabinantis prie smulkmenų, ten kiek mesgi jau dabar čia nebeprisiminėsim tų smulkmenėlių. Taigi štai. O dabar pasižiūrėkim Kaip visą tai paveikia mus, tuos Lietuvos žmonės, tuos, kurie turi teisę balsuoti, pasižiūrėkime į mus pačius. Šito referendumo kontekste ir tų klausimų, kurie ten buvo keliami. Iš tų keliamų klausimų, be, be, be, be abejonės svarbiausias, tai buvo žemės klausimas. Kas tą žemę Lietuvoje gali turėti? Ar Lietuvos piliečiai, ar visi norintys, iš kur ten bebūtų atvykę. Ir štai kaip mes atrodom šitame klausimų fone. Tai pirmiausia, aišku, čia stovi visų savo grožių abejingieji. Tas Jonas, kuriam vienodai žydį sodai. Tokių pasirodė Lietuvoje labai daug. Ir jie šiandieną netėjo pasakyti nei taip, nei ne. Ir čia nieko nuostabaus. Nereikia manyti, kad yra tik Lietuvos bėda. Visur yra tas pats. Visur tų abejingųjų yra daug. Ir čia iškyla klausimas. O ar verta jiems duoti teisę iš viso balsuoti? Aš esu ne vieną kartą kėlęs tą klausimą. Tai jeigu žmogus yra abejingas savo likimui, savo valstybės likimui, sakau, net savo likimui jis abejingas, tai kyla klausimas, ar verta jam suteikti tą balsavimo teisę. Ir tą klausimą jie kelia žmonės. <laughs> Čia ne tik aš tą klausimą keliu. Kelia. Čia yra tas vienas iš demokratijos tokių įdų, kad demokratija suteikia galimybę balsuoti ir tiems, kurie visiškai nesidomi nei savim, nei kitai. Ir aš čia nenoriu plėstis, bet tai yra tam idėja mano iškelta apie tą egzaminą rinkėjų teisė balsuoti arba teisė rinkti valdžią, tai turėtų būti ne pareiga, nenoras jo ar nenoras, o privilegija, kurią reikia išsikovoti ir užsitarnauti. Tai turi būti privilegija spręsti savo ir kitų likimą. Tada visai kitai būtų atrodė šitas mūsų referendumas. Visai kitai. Taigi štai tie abejingieji, jų pasirodė yra pas mus daug. Bet dar yra kita grupė žmonių, Tai yra, sakykime, tie tokie, kur save įsivaizduoja pasaulio piliečiais, kurie visada savo aš iškels virš mūsų mes. Nu, pavadinkim jų, juos taip Jonas liberalas. Ir čia jau nieko su jais nepadarysi, jų irgi yra visose tautose, jiems visada kitur saulė šviečia skaidriau negu jų tėvynė Jie visada gaudo kažkokius tai vėjus ten <laughs> iš įvairiausių tolių, nematydami, kas darosi po kojomis. Čia jau su jais nieko nepadarysi. Ir, su, ir aš dar juos galiu suprasti. Jie turi poziciją, jie įsivaizduoja, kad, kad tas aš yra labai svarbus, užmirždami beje vieną niuansą. Mėlėjai mano liberalai, Prieš tampant liberalu, jūs turit gyventi sociume, jūs turit gyventi visuomenį. Tai jau įrodyta yra tūkstančiais pavyzdžių. Žmogus negyvendamas visuomeniai, nors kažkokį pradinį laikotarpį, jis net žmogumi netampa. Taip kad neužmirškit šito, kada jūs keliat savo aš virš mūsų mes. Bet yra mūsų visuomeniai tokių žmonių, laimė jų yra nedaug, Ir kiekvienoj tautoje jų yra, bet jų visur yra nedaug tokių. Ir jie didelės reikšmės nei, nei rinkimuose, jie visada gauna ten po keletą procentų, bet labai retai kur turi pilnavertę valdžią. Bet labai dažnai jų tų kelių procentų pritrūksta ir, ir vieniem ir kitiem jie, atidodami tuos balsus, dažnai būna valdžia, kas ir Lietuvoje atsitinka. Jie arba su vienais, arba su kitais ir visiškai nepelnytai turėdami labai nedidelį visuomenės pasitikėjimą, turi gana daug politinės valdžios. Čia yra dėka rinkimų sistemas įdų. Ir čia dar norėčiau pailistruoti tokiu pavyzdžiu. Kaip jie įsivaizduoja pasaulį, kaip įsivaizduoja mus ir save. Vienas mano pažįstamas turi sodybą prie ežero Ir mes sėdėdami prie to jo ežero, įsišnekėjom apie tą patį žemės pardavimą. Ir jis yra už tai, kad būtų galima tą žemę, aišku, parduoti. Ir jis sako tokį sakinį. Vat nupirktų apie tą ežerą žemę kokie danai, vokiečiai, dar kas nors. Jie sako, čia sutvarkytų man gražiau pakrantę galbūt. Vienu žodžiu, tai būtų gražiau negu tie runkeliai čia vietiniai dabar. Kaimiečiai kažkokie gyvena. O aš jo klausiu, o sakau, tu savo nekeli klausimų, kai čia aplinkui jau bus Danai ir Švedai. Ar jiem nekils klausimų, o ką daro čia tas vienas likęs lietuvis? Jam šitas klausimas nebuvo iškilęs, nes jis save įsivaizduoja tokiu didžiu, kad jam jūra iki kelio, o čia yra dažna tokio tipo žmonių įda. Jie tą savo aš iškelia tiek virš mūsų mes ir dažnai net virš savo galimybių iškelia ir net nepastebi kaip pralaimi, nes niekada individas nelaimės prieš sociumą. Niekada. Ir ateitis tą pademonstruos, va tai, kas vyksta dabar Europoje, kada imigrantai, tie, kur atvažiuoja iš rytų šalių, jie atvažiuoja kaip visuma su savo papročiais. Ir ką galės prieš pastatyti tas individas prieš jų šitą jėgą. Tas labai greitai įgaus labai tokias griežtas formas Europoje šitą kovą. Taigi štai, o kokių dargi mūsų esame? Labai daug žmonių, kurie iš esmės gal ir būtų atėję ir nubalsavę prieš žemės pardavimą užsieniečiams. Jie yra išgazdinti rusų, sakykime taip, vadinkim jos Jonas išsigandęs rusų. Ir čia dabar nešnekant iš vis, ar ta grėsmė Rusijos yra čia reali ar nereali, nereali. Pirmiausia, jokingumas jų pozicijos yra tame, kad kada žemę galės pirkti užsieniečiai, tai rusas ir, irgi yra užsienietis. Ir visos tos kalbos, kad čia mes parduosim tik Europos piliečiams, tai Europai pirmiausia, tų rusų yra daug. Europos pilietybė šiandien yra perkama. Jeigu tu investuoji tam tikrą kiekį pinigų, jau yra visa eilė šalių, kur iš, už atvežtus pinigus duodama pilietybė. Toliau yra minėjai mano offshore. Tai yra įmonės registruotos e, nežinant savininkų. Per offshorus yra perkama <laughs> galybė turtų. Tai čia yra labai keista pozicija žmonių. Ir tie, kurie gazdino rusai, tai yra labai neprotingi žmonės, tokie net nesuprasi, kaip jiems čia su galai sueina. Tai jeigu bus žemė neparduodama užsieniečiui, tai, tai nenupirks jos ir tas rusas. O jeigu jinai bus parduodama, tai rasis tas rusas, kaip tą žemę čia nupirkti, nes pirmiausiai šiandieną turi pinigų, šiandieną Rusijai pagal oligarchų kiekį jau artėja prie jungtinių valstybių. Antras dalykas, jiems yra arti, čia viskas pažįstama, jie turi čia draugų pažįstamų mūsų tarp. Plus kalba yra suprantama, Taip kad, nu, visos sąlygos ir užkirsti kelią, va tie, kurie bijot rusų, tai buvo įmanoma kaip tik, tik uždraudžiant tą žemę pardavinėti. O jūs išgazdinti pasielgėt patys prieš savo va, tą logiką. Bet suprantama, žmonės ne visi susigauda, jos gazdina ir pasiduoda žmogus, pasiduoda. O kaip sakiau, žiniasklaida neaiškino šitų dalykų. Toliau, yra dar tokie pavadinkim juos Jonas investitorius. Jie savo, kad reikia tą žemę parduoti, nes atvažiuos čia kažkas, čia mums jos visus išars, apsės, ką nors ten išaugins ir taip toliau. Ką čia jinai tuščia stovi. Tark kitko, jeigu atsitraukus, atsitraukus nuo tautos, nuo valstybės interesų, jie teisūs. Jeigu žiūrėt vat, į šitą mūsų žemę kaip į niekieno, neturint omeny kažkokių bendrų tikslų, jie teisūs. Aišku, aišku, jie teisūs. Bet va čia ir skiriasi tas suvokimas mes, tas jausmas mūsų to mes, nuo to tokio atskiro, atskiro savęs suvokimo. Ir tai vienas dalykas. O antras dalykas, na, mylėjai man, juk žemė tai yra tokia gamybos priemonė, kur prieinama daugiau. Ir paprastas lietuvis ir su nedideliu pinigu ten gali taip pat rasti save. Tai jeigu mes atiduosim investitoriams va, tą resursą, tai mes tiesiog atimam iš savęs, iš tų mes atimam galimybės papildomai. Taip kad jūs esat šiaip lyg ir teisūs, bet va, tai yra toks fragmentinio mąstymo pavyzdys. Jeigu mąstysite ištrauktų fragmentų, štai yra žemė ir yra investitoriai. Tai taip, jūs lyg ir teisūs. Bet žemė yra ne šiaip savo resursas. Žemė tai yra tauta, valstybė, tai yra tie mes. Ir dėl to žymiai geriau, kad ta, ta žemė dirbtų mūsų žmonės. Mūsų žmonės. Dabar dar kita mūsų grupė mūsų žmonių, kurie nulėmė šitą referendumo rezultatą, tai tie bijantis, kad išmes mūsų iš Europos Sąjungos. Tai matyt buvo labai svarbus faktorius, kad dalis netėjo balsuot, manydami, kad tai pakenks mūsų buvimui Europos Sąjungoje. Na tai, aišku, tikrai pasakyti, kuo baigtųsi tas toks konfliktas su Europos Sąjunga, jeigu mes būtume nubalsavę, kad žemę galima pirkti tik Lietuvos piliečiams, šiandieną niekas tikrai pasakyti negali. Sunku pasakyti. Ir tie visi, kurie jau sakosi, žina, kuo baigtųsi tas, jie, jie tiesiog apgaudinėja jis. Iš kitos pusės yra pavyzdžių, pavyzdžiui, Danija balsavo du kartus prieš euro įvedimą. Ir nieko. Vengrija apskritai žengė visą seriją žingsnių. Taip, ten yra ginčai šiandieną su Briuseliu, bet niekas kol kas jų nesiruošia išmesti. Galų gale Prancūzija ir Olandija savo metu nubalsavo prieš Europos konstituciją. Ir ką? Ir nieko neatsitiko. Ir nieko neatsitiko. Kita vertus, pasikeitė pati Europos Sąjunga. Mes stojame į vienokią Europos Sąjungą, kur buvo dar viltis, kad tai bus tautų sąjunga, o jinai dabar evoliucionuoja į valstybę geriausią atveju kažkokią federacinę keičiasi pati Europos Sąjunga. Tai ir mūsų įsipareigojimai irgi turėtų keistis. Kitas dalykas, kad e, pati Europos Sąjunga nevykdo įsipareigojimų mūsų atžvilgiu. Pavyzdžiui, kad ir tiem patiems žemdirbėm. Juk buvo žadėta, kad išmokos bus sulygintos, o jos nesulygintos. Taip kad, o kita vertus, žiūrėkit, ES reikalavimai mums tik auks. Čiagi tik pradžia. Tai ne veltui aš kelių klausimų. Tai ar yra per didelė kaina už buvimą tuo ES? Aš matau, kaip niekas nenori tą klausimą atsakinėti. Jie bėga nuo šito atsakymo. Bet, mėlyje, mes anksčiau ar vėliau vis tiek turėsim atsakyti tą klausimą. Aš sakau jau, barzdotai, barzduoti vyrai kaip tam tikras elgesio modelis, sijonuoti, tai yra barzdotos, jo, barzdotos moteris, ar kaip jas, net nežinau, kaip jas pavadinti, suprantate. Sijonuoti vyrai, lyto atsisakymas, juvenalinė justicija, kurie ateina, vyro moter santykių apskritai keitimai. E, toliau ateina jau bankų priežiūra, biudžeto priežiūra ir eis tik tą kryptim. Tik tą kryptim tai dar gerai ten pinigai, biudžetas, mokesčiai bendri dar gali būti, bet juk yra keičiamos ir mūsų pamatinės vertybės. Tėvų vaikų santykiai, vyro moterų santykiai. Ir vis tiek mes turėsim savo atsakyti, tai yra kur nors riba, ar mes sutiksim su viskuo. Tas klausimas jisai skambės vis garsiau, nuo jo nepabėgsti. Nu ir dar kita yra tokia mintis tiem žmonėms, kurie kalba apie Europos Sąjungą ir kad čia reikėjo nebalsuoti šitam referendume, kad mūsų nedaug dievė neišmestų iš tos Europos Sąjungos. Tai bežiūrėkit, kokia baisi ta jūsų Europos Sąjunga. Aiškiai, jeigu tik mes mažiausiai kažko nepadarysim, ko jie reikalauja, mūsų iš karto išmeta. Tai jūs nekeliat savo klausimų, tai gal ir gerai, ar verta būti tokioje Europos Sąjungoje. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, Iš kur jūsų įsivaizdavimas, kad ta Europos Sąjunga atėjo amžinas? Tai ką jūs negirdit, kad Anglija jau kalba apie referendumą išstojimo iš Europos Sąjungos? O šiandieną, tarp kitko, šios dienos statistika sako, kad jeigu šiandien būtų toks referendumas Anglijoje, daugiau kaip 50 procentų balsuoja už pasitraukimą Anglijos iš Europos Sąjungos. Ką jūs negirdit, e, kuo baigėsi Europos parlamento rinkimai? kokios jėgos ten gavo nedaugumą balsų, bet daugiau negu prie praeituose rinkimuose, kokia yra dinamika, kokie balsai skamba Prancūzijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Olandijoje ir visur kitur. Iš kur jūsų įsitikinimas, kad Europos Sąjunga išsprendė visas, visas mūsų ir savo problemas? O mes aukojam, vardan šitos iliuzijos, viską, jūs suprantat, mes viską aukojam. Ir tie, kurie atsako, kad nėra per didelis kainas, tai yra pasiruošę sumokėti bet kokią kainą už tą dalyką, kuris tikėtina neturi ateities. Taigi štai tie visi, kurie nebalsavo referendumui, bijodami Europos Sąjungos, tiesiog pagalvokit apie tai ir pabandykit savo tiesiog atsakyti tos klausimus, kuriuos aš čia kėliau. Toliau. Dar yra žmonės irgi netėję matyt balsuoti. Ir tai yra susiję dalykai su buvimu Europos Sąjunga, tai tie, kurie bijo išmokų prarasti. Tai žiūrėkit, bet kaip jūs negudriai skaičiuojat? Aš suprantu, čia vėl ta pati žiniasklaida nu, jums nepadeda, o trukdo pamatyti pasaulį realiai. Jums rodo ten kažkokius skaičius, jūs matot važinėdami per Lietuvą tos mėlynus skylius, Ir jums susidaro įspūdis, kad čia mums duoda, duoda ir duoda tos pinigus. O jūs paskaičiuokit šiek tiek kitaip. Pirmiausia, yra ir Lietuvos įmokos į ES biudžetą. Tai šitą pridėkit. Toliau yra elektros pabrangimas dėka uždarytos Ignalinos atominės elektrinės, o tai yra tiesiogiai susijęs su buvimu Europos Sąjungoje. O tai jau yra milijardai litų per metus prarasti mūsų visų. Toliau yra prarasti muitai, prarasta dalis mokesčių. Tie pinigai, kurie ateina iš ES, didelė jų dalis nueina įvairiausių ES taisyklių įgyvendinimui, visokių normų ir panašiai, kur reikia nupirkti specialią įrangą ir tie patys žemdirbėjai jums galėtų paaiškinti, kaip tas viskas yra ten apipinta. Galų gale, netgi vat, tie pinigai, kur savivaldybės atsieit gauna. Bet tam tikrą dalį tų pinigų, kad įgyvendintos projektus, jos turi skolintis ir moka didžiulės palūkanas. Tai jūs viską sudėkit ir jūs gausit visiškai kitą situaciją, turint omeny tas išmokas. Jau nekalbant apie tai, kad apskritai galvojimas, kad galima gyventi valstybė ir tautai dėka išmokų kažkokį ilgą laiką, na tai yra nu, naivus ir nu, nieko nepamatuotas. Visiškai. Net mes neturėsim net ką parduoti jiems, net norėdami parsiduoti už tas išmokas. Jau mes tuoj vat, viską dar žemę atiduosim dar, nežinau, gal dar kas liko. Ir kas toliau? Jūs manot, kad jums, va tie, kurie tas išmokas turit galvoje, jūs manot, kad jums moka tos pinigus už gražias akis? Kodėl jūs nekeliat savo klausimą, tai už ką mums moka? Mane <laughs> tai stebina nuo pat pradžios vat, visų šitų debatų. Žmonės vaiksta apie tuos gaus, gaus, gausiamus pinigus ir nekelia savo klausimą, o kodėl mums juos duos? Kodėl? Už ką jūs mums duos? Juk tai mes atėjom į kapitalizmus, kur pagrindinis principas yra nauda, pelnas. O ir šiaip, negi jums paprastai, va taip, Na, ūkiškai galvojant, negi nekyla klausimas, kodėl kažkas kažką turėtų veltui maitinti. Dešimtis milijonų. Ką metų metais kažkas veltui maitins, tai jūs gal kažko nesuprantat tada. Jūs gal tiesiog nesuprantat, kur iš jūsų paima. Vieną litą duoda, jums sako, gausi tris atgal. O kai va, aš jums rodau, paskaičiuokit viską. Aš jau nešneku, kiek mes prarandam su išeiviais mūsų, kurie išsiveža iš mūsų potencialą, jauni žmonės išvyksta. Kitaip sakant, įsivaizduot, kad, kad mums duoda pinigus veltui, nu aš nežinau, tai yra naivumo viršūnė. Bet dėja tokių žmonių yra. Jų tiesa mažėja, bet jų yra, jų yra dar daug ir jie taip pat prisidėjo prie šito referendumo būtent tokių rezultatų. Na ir kita vertus, dar pagalvokit, O kas yra ta Europos Sąjunga, iš kurios jūs tikitės va, šitų išmokų ir toliau? Tai ką jūs nežinot, kad visos Europos Sąjungos šalis turi deficitinius biudžetus? Metai iš metų biudžetai yra deficitiniai. Ta deficita jie dengia skolindamiesi pinigus. Skolos ES valstybių ir pirmiausia tų senųjų, tų, iš kurių mes tikimės tų išmokų, jų skolos yra jau beprotiškai didelės. Aš čia nesiplėsiu, jau čia daug sėkiu apie tai kalbėjau. Ir tos skolos auga. Ir su jom kažką jie turės daryti. Jos neišnyks va šiais. E, kaip pasiekmė va šitų procesų Europos Sąjungoje, skolų yra krentantis pragyvenimo lygis. Ir mūsų išeiviai tą jau ten mato. Ten yra auganti bedarbystė. O pietinėse, pavyzdžiui, Europos valstybėse bedarbystė yra jau klaikiai didelė. Klaikiai didelė. Aš jau nekalbu, kad e, Europos Sąjungai priklausančios šalis, pavyzdžiui, tokia kaip Bulgarija, Rumunija, ypatingai Bulgarija, tai yra tiesiog tragiškai padėti. Tragiškai padėti. Tai dabar kaip jūs, kaip jūs savo atsakote į klausimą, kurie tikitės gyventi iš tų išmokų? Kad vat, valstybės esančios tokioj situacijai, mums Ir ne, ne, ne 3 milijonam lietuvių, bet ir 30 milijonų lenkų, ir ten kažkiek milijonų rumų maitins. Iš kur? Iš kur? Aš suprantu, kad tie, kurie nesidomi, jie ir nekelia tų klausimų, jie kol kas gauna savo tą ilgelį ten arba išmokas ir jiems atrodo, kad tas tęsis amžinai. Čia vėl mes sugrįžtam prie žurnalistų, kurie ir dėl politinių priežasčių, dėl savo tam tikro priklausomumo nuo užsakovų, neatspindi realios padėties. Yra labai nedaug publikacijų, iš kurių jūs galėtumėt sužinoti realią padėtį ir tai, kas, ką iš tikrųjų svarsto ta Europos Sąjunga ir kaip jinai mato savo ateitį. Bet ten yra galybė problemų. Dėl to tie visi, kurie neatėjo į tai referendumą, manydami, kad jūs prarasit išmokas, jūs klystat, suklydat jūs. Na, Yra dar tokie mūsų jonai, jų nėra daug, sakykime, Jonas Godusis. Tai jam iš tikrųjų vienodai viskas rodo, jeigu jis turi žemės, įdomina, tad kuo daugiau būtų galima už tą žemę gauti, jam nesvarbu, kad net jo vaikas ar anūkas galbūt norėtų tą jo žemę dirbti. Jam godumas užtemdo bet kokią kitokį svarstymą. Ir aišku, jisai tą savo aš iškelia virš mūsų, jam tas, jie, taip tie mes jam visiškai nesvarbus. Bet laimė tokių, aš manau, nėra daug. Tiesiog nėra daug turinčių žemės žmonių. Tai Dar yra tokie žmonės, kurie, na kaip čia juos pavadinti, Jonas saugiklis, pavyzdžiui, tokie labai logiški, jie pasvarstė, kad saugikliai jau įvesti, kad tų saugiklių užteks, nėra čia ko vėjus kelti, Europą pykti. Nu, tokie svarstytojai. Bet, mėlyje mano, šitas referendumas nesusivedė į tas raidės, kurios buvo surašytos tam tekste. Ta tekstą galima ginčyti, iš tikrųjų ten galbūt netaip reikėjo. Bet šitas referendumas juk iš tikrųjų tai buvo ne dėl tų raidžių. Ir aš manau, kad ir valdžia dėl to tai priešinasi, ir tiek aistrų kyla. Visi suvokia, gal greičiau intuicijos pagalba, kad čia yra kažkoks egzistencinis pasirinkimas. Ar tu už save, už mus už mūsų tautą, už mūsų valstybę, už mūsų ateitį šitoje žemėje. Ar tau tai yra nesvarbu? Ir dėl to va, tokie svarstymai saugikliai užtenka ar neužtenka, neturėjo nulemti jūsų neteimą į šitą referendumą. Nes dar sėki sakau, čia ne už tekstą mes balsavom, už kažką gerokai daugiau. Gerokai daugiau. Na ir dar yra žmonių grupė, kuri nulėmė, aš manau, labai stipriai šito referendumo rezultatą. Tai yra žmonės, kurie gauna grantus tos vadinimus. Lietuvoje visiškai apie tai yra nekalbama. Bet kaip ir Lietuvoje, taip ir kitose aplinkinėse valstybėse yra labai daug žmonių, kurie gauna pinigus iš įvairiausių tarptautinių organizacijų, kurios turi labai aišku tikslą, tolimą mūsų, mūsų tautos tikslams. Ir tie žmonės kalba už tuos pinigus. Ir netgi visai nesvarbu, kaip jis pats galvoja. Jis turi atidirbti gaunamus grantus. Aš sakau, apie tai Lietuvoje nešnekam, bet tokių žmonių Lietuvoje yra ir jų yra daug. Jūs galite atsidaryti įvairiausių užsienio fondų puslapius, jie net neslėpia. Ten yra metinės ataskaitos, jūs galite paskaityti, kur ir kam jie tos pinigus skiria. Ir tos grantus taigi gauna ne tik atskiri žmonės, o gauna atskiros žiniasklaidos priemonės už tam tikrą diskurso formavimą viešoje erdvėje. Ir dėl to kartai žmonės stebisi, kodėl viena ar kita žiniasklaida taip kažkokią vieną liniją varo. O jeigu jūs žinotumėt, kiek jinai už tai gauna pinigų ir iš ko, pasirodytų viskas labai paprasta. Tuos pinigus gauna internetiniai portalai, tuos pinigus gauna komentatoriai, kurie taip pat kūrė tam tikrą erdvę. Pas mus apie tai kažkaip nešnekama, arba jeigu šnekama, tai matoma tik viena pusė įtakoja. Bet įtakoja tai visos pusės. Pačios įvairiausios pusės. Ir Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse aplink mūsų esančiose, yra labai daug žmonių ir organizacijų spaudos leidinių, apskritai žiniasklaidos priemonių, kurios gauna tos pinigus ir maitinasi iš užsienio gaunamais pinigais. Jie formuoja tam tikrą diskursą. Na ir štai mes išvardinom grupė žmonių, kurios nulėmė, kad referendumas neįvyko. Ir liko tie, kurie atėjo. Liko tie 15 procentų, tai aš juos pavadinau Jonas Pamatinis. Tiems, kuriems net klausimas, <laughs> ar galima leisti pirkti žemę užsieniečiams, jiems, jiems atrodytų, jeigu taip žmogaus paklaustum, nežinant va to, kas vyko pastarosius keletą mėnesių, jis galvojo, ką yra tokių, kurie mano kitaip. Jam net pats klausimo kelimas atrodo keistas. Ant kiek jis tą viską suvokia, gal nebūtinai net sąmonės lygiai kiekvienas, bet intuicija jam sako, jeigu tu neturi savo žemės, jeigu tu neturi čia tų mūsų, visų, va to mes, nu tu esi nesaugus ir tu tas toks vienas padarėlis lieki be ateities. Na, iš tų pamatinių pasirodė, pasirodė ne taip jau daug. Mes jau žinom tą skaičių, bet jų yra. Jų yra. Ir tai teikia šiokią tokią viltį. Dabar žiūrėkit. Kaip matom, referendumo laimėjimo tikimybė nebuvo didelė. Bet žiūrėkit, kaip valdžia bijojo visų šito. Kaip jinai bijojo. Kiek buvo dedama pastangų, negražių, prasilenkėt su bet kokiom ir demokratijos ten jų pasiekų, atsieit puoselėjimus normomis, su viskuo prasilenkėt. Ir aš manau, taip kaip tie pamatiniai intuiciškai in savo vidum jaučia, kad teisybė yra va čia, kad reikia eiti ir balsuoti prieš pardavimą. Taip ta valdžia lygiai taip pat jaučia, kad jinai yra neteisi, išėjo ta baimė. Nes jeigu jie jaustųsi teisūs, nebūtų tos baimės. Aš manau, kad didelė dalis ir tų, tų ir opozicijos, ir pozicijos atstovų kažkur. Ir nelabai giliai širdį supranta, kad jie yra neteisūs. Kad jie yra neteisūs. Ir pat šitos dalies pabaigai dar galim savęs paklausti, o ir tų valdžios atstovų. O tai kas yra nepriklausomybė? Nes valdžia šiandieną vartoja tą sąvoką. Jie visą laiką kalba apie nepriklausomybę, per visus jubiliejus mini tą sąvoką. Bet jeigu tu neturi savo įstatymų viršenybės, neturi savo muitų, neturi savo valiutos, jeigu tavo biudžetą kažkas kontroliuoja ir taip toliau, tai tada kiekviena proga, aš siūlau jums, kiekviena proga susitikus su valdžia, paklaus, ką jie turi omeny, kada jie taria žodį nepriklausomybė. Kas tai yra pagal jūs? Nes aš kaip nepriklausomybės akto signataras nebesuprantu, ką jie turi omeny. Nes visą tai, už ką mes balsavom 90 metais ir kas įeina į nepriklausomos valstybės nu, savoką, mes jau nieko beveik nebeturime. O vėliava ir himnas, nu, tai yra paskutiniai reikalai, kurie <laughs> asocijuojasi su nepriklausomybė. Vėliavus ir himnus gali turėti kiekvienas, kiekviena, nežinau, batų parduotuvė šiandieną vėliavą gali. Ir štai va tame klausime ir baimiai išgirs šitą klausimą, matosi visa valdžios dviveidystė ir čia jie nieko nesiskels, kad opozicija nuo opozicijos. Ir jie mums 20 metų miglas pučia ir šitas referendumas dar sėki parodė, kad jie iš tikrųjų tik vaidina, kad jie ko nors skiriasi, bet svarbiausiais valstybės ir tautos gyvenimo klausimais jie visada yra vieningi. Ir dėja išeina, kad jie yra prieš tautą ir prieš nepriklausomybę taip pat. O dabar žiūrėkit, šitas referendumas, jis praktiškai vainikavo 25 metų žemės reikalų. Nes pirmą kartą žemės pardavimo užsieniečiams klausimas iškylo jau 90 metų balandžio ar gegužės mėnesį. Tik tik mes paskelbėm kovo 11 nepriklausomą valstybę ir jau po mėnesio kito išeina Vytautas Landsbergis ir siūlo pakeisti tuometinį laikiną pagrindinį įstatymą ir leisti užsieniečiams pirkti žemę. Apie, apie gražinimą žemės lietuviams, apskritai apie žemės reikalus dar niekas šnekos nėra, o užsieniečiams jau jisai siūlo ją leisti parduoti. Ir tada aš buvau vienas iš nedaugelių, kuriems tada iškilo klausimas, palaukit, ar čia jau dabar jau tas dalykas, kurį mes turim svarstyti. Ir beje, tada lygiai tie patys argumentai buvo. Tai ką jums sako, ta žemė išsiverš vienas tuometinis aukščiausios tarybos narys. Lygiai tie patys argumentai. Bet konstitucinis balsavimas ir mums pavyko užblokuoti šitą siūlymą, bet per aukščiausios tarybos darbo metus e, Vytautas Landsbergis dar keletą kartų tą klausimą bandė prastumti. Bet jau paskui tas dar lengviau buvo blokuojama. Kažkaip žmonėms jau tas... Tada, tada buvo aišku, kad kitokio atsakymo negali būti. Žemės negalima leisti parduoti užsieniečiams. Ir dėl to, kada aukščiausia taryba ruošė konstituciją, pagal, pagal kurią mes šiandieną ir gyvename. O aš buvau tos konstitucijos taip pat ruošimo grupiai. Tada, kada mes formulavome šitą 47 straipsnį, kurį va dabar referendumo metu norėta atstatyti savo pirminę padėtį, tai niekam nekyla didelių abejonių, kad jis turi skambėti būtent taip, kaip tada skambėjo. Kad Lietuvo žemė gali priklausyti tik Lietuvos valstybė ir Lietuvos piliečiai tada aukščiausios tarybos daugumai tai nekėlė jokių abejonių. Ir juk šitas straipsnis būtent tokiam skambesį buvo patvirtintas referendumu 92 metais visų Lietuvos žmonių. Bet paskui prasidėjo kalbos apie galimą Lietuvos buvimą Europos Sąjungoje ir tada iškilo klausimas, kad reikia jau šitą nuostatą keisti. Mes pamatė, kur viskas krypsta. 96 metais pabandėm užbėgti už akių ir surengti tokį referendumą, kuris šiandieną vyko, sekmanį. Tautos pažangos partija konkrečiai jį organizavo. Ir beje, mūsų formuluotė tada buvo atvirkščia. Mes parašėm, ar jūs už tai, kad užsienietis galėtų pirkti žemę Lietuvoje? Manydami, tada jau nujausdami, kad irgi žmonės greičiausiai neteis, tai bent jau bus galima pasakyti, kad jie netėjo vat, už teisę užsieniečių pirkti žemę. Tarp kitko, jeigu vat, šios dienos formuluotė būtų atvirkščia, mes galėtume sakyti, kad už teisę užsieniečiams pirkti žemę atėjo tik 15 procentų. Suprantate? Vadinasi, mūsų an anometinis gudravimas turėjo prasme. O dabar oponentai sakys, matot, tik 15 procentų, ne, ta prasme yra prieš. O mūsų formuluotė tada buvo atvirkščia, mes ten tada nu, nujausdami panašią pabaigą, tokia, taip sugudravom. Bet parašų nesurinkom, pritrūko nedaug tiesa, dvidešim ar trisdešim tūkstančių tik pritrūko, nepamenu, 270 ar 280 tūkstančių surinkti, bet referendumas neįvyko ir, ir tas klausimas tuo metu neiškilo, va tokiu referenduminiu pavydalu. Ir paskui jau artėjant stojimui Europos Sąjungą, porą Seimų kadencijų tą 47 straipsnį iškastravom ir jisai šiandieną yra Ten apskritai nėra lietuvių teisės į, į žemę Lietuvų. Ir matydami, kad ir saugikliai nededami, juk žiūrėkit, nu būtų nors saugiklius įdėję, ar ne? Ir galėjau jį įdėti to saugiklių, sakyti, va, nereikia čia jums to referendumų, viskas sutvarkyta, betgi nieko nebuvo dar. O kad pavojų jaučia visi, tai matosi iš to, kad buvo atidėliojamas tas klausimas visą laiką. Mes visą laiką atidėliojam, ar ne? Iki paskutinio tempiam su to Briuseliu, ten dar man duokit, dar man duokit, dar man duokit. Na ir mes prieinam prie šios dienos, kada žmonės matydami, kad čia nieko gero iš valdžios nesulauks, ėmėsi iniciatyvas ir surinko tos parašus. Niekam, kaip sakant, nesitikint per daug nieko gero, valdžiai taip žiūrint iš aukšto, parašai buvo surinkti. Parašai surinkti, referendumas paskeltas su dideliais sunkumais ir pasipriešinimu, jis neįvyko, rezultatą mes turim, bet klausimai tai liko. Klausimai susiję su žemė tai niekur nedingo. Ir kadangi mes šiandieną šnekam apie žemės reikalus stambiai, ne pro šalį bus dar sėki grįžti prie tų klausimų susijusių su žeme, kurie vis tiek iškils ir į kuriuos mes vis tiek turėsim savo atsakinėti. Ir štai mes pabandykim, ne visus, aišku, keletą pačių svarbiausių, kurie skambėjo ir skambės, nežiūrint į tai, kad referendumas neįvyko. Pirmas klausimas. Ar Žemė yra šiandien gyvenančių žmonių? Ar ateities kartų taip pat? Klausimas, na, nu, aš nežinau, ar yra svarbesnis. Ir aišku, tas, kuris į pasaulį žiūri per aš prizmę tik tai, jis aišku atsakys, kad taip, aišku, mano žemė, ką noriu, tą darau. Na ir nieko čia nepadarysi. Tie žmonės, na yra tokia lyga. Tokia, kur toks Jonas liberalas, tai jeigu jau susirgo tą lygą, tai jisai sirgs, matyt, jau nepagydysi. Tiek tu. Bet e, aš kreipiuosi į tuos, kurie dar suvokia, ką reiškia savoka mes. Tai kad ta savoka turėtų prasme ir po šimto metų, tai tada atsakyti turim, kad ir ta žemė turi priklausyti mūsų tiems anūkams. Tai vadinasi, šiandien spręsdami žemės reikalus mes negalim galvoti, kad yra tik mūsų klausimas. Ir tas klausimas jis bus aktuolus visada. Ar tai yra šiandien gyvenančios kartos reikalas, ar ir visų, kurie gyvens po mūsų. Kitas klausimas. Ar žemė yra prekė? Na, žemė yra prekė, bet ypatinga. Ypatinga jau vien tuo, kad jos daugiau negali atsirasti. Tai net nekil, ne nekilnojamas turtas, kur gali pastatyti, nugriauti, vėl pastatyti, vėl nugriauti. Žemės yra tiek, kiek mums likimo duoda šitoj mūsų valstybei. Tiek, kiek mums davė likimas, daugiau jos būti negali. Tai jau vien tai rodo, kad šita prekė yra ypatinga. Vadinasi, jinai yra baigtinė. Ir jeigu tu ją leidi pirkti bet kam, tai jisai gali ją baigtinai ir išpirkti. tu liksi, taip sakant, su nuosim. Tai ne šiaip savo prekė, kur kuo, kuo daugiau pagaminai, kuo daugiau pardavai, tuo geriau. Prandat? O čia yra visiškai kitas, tai yra baigtinis reikalas. Ir tada kyla klausimas, ar ta preke galima prekiauti su visų pasauliu, ar tik tarp savų. Tarp tų mes, kad jinai neišeitų iš to mūsų rato ir išliktų tiems mūsų anūkams. Galų galia tai yra juk vienintelė ir vieta pasaulyje, kur mes galim šitą daryti. Bet savo gimimo faktu mes čia turim šiokį tokį prioritetą į tą žemę. Jeigu mes čia to prioriteto neturėsim, visur kitur, <laughs> ten galimybės yra dar menkesnės. Arba visiškai lygios nuliu. Visiškai nuliu lygios. Galų gale šita prekė yra gyvybiškai svarbi Jis yra maistas. Maistas. Tai mums dabar atrodo, kad čia maistą gamina, aš įsivaizduoju gal jau koks paauglys įsivaizduoja, kad maistas yra gaminamas maksimuose. Bet maistas tai kyla iš žemės. Ir kas valdo tą žemę, tas valdo ir maisto srautus. Ir e, čia mums galbūt gyvenam taip atrodo, kad nėra problemos. Pasaulyje yra daug vietų, kur maisto trūksta. Dabar yra kitas klausimas. Kaip su nuosavybės teise? Nes yra tokia savoka šventa nuosavybės teisė, ką noriu, tą darau, žemė mano, ką noriu, tą ir darau. Na tai aišku, jeigu tu viską matai per aš prizmę, tai taip ir galvosi. Jeigu tu mastai per mes prizmę, tu jau iš karto taip negalvosi. Kad yra tik tavo reikalas, ką su žemė daryti, nes, kaip sakau, žemė yra maisto dar šaltinis. Ir dabar hipotetiškai įsivaizduokit, tokiai nedideliai Lietuvoje vienas koks nors milijardierius gali supirkti milžiniškus kiekius žemės ir tarkim jis nieko su ją nedaro. Tai ką mes visi kiti žiūrėsim, kaip tie laukai tušti stovi ir mirsim iš bado, ar kaip. Pat šiek tiek užaštrinus situaciją. Jūs matote, kaip logikos tai nėra. Ir tarp kitko, kalbant apie nuosavybės teisę, jos nėra niekur, niekada absoliučios. Čia yra mitas, irgi skleidžiamas vatų liberalų. Niekada ne, nebuvo ir nebus. Aš jums duodu porą tik pavyzdžių. 34 metai, jungtinės valstybės. Krizė, atsirado reikalas spręsti problemas ne atskirų žmonių naudai, o visų jungtinių valstybių piliečių naudai, yra paskelbiamas aukso atėmimas iš visų. Atima ne tokią smulkmeną kaip auksą. Ir su, su griežčiausiam baudom tu turėjai atiduoti tą auksą. Galų galia šiais laikais žiūrėkit indėlius atiminėjai iš banko taip, ir gelbstėjai bankus. Tai kur jums ta šventa nusavybės teisė? Kur? Toliau, kada žmogus sako, kas gali būti svarbiau už mano teises? Atsakymas yra labai paprastas. Už vieno žmogaus teisę visada yra svarbiau dviejų žmonių teisė. Už dešimties, šimto, už tūkstančio, milijonų teisės. Toks yra gyvenimo dėsnis. Taip visada buvo ir visada tai bus. Tik kada nėra problemų, kada gyvenam tokiam laikino gerbuvio sąlygom, atrodo, kad, kad to atskiro žmogaus teisės yra kažko vertas. Kai tik atsitinka kokia nors krizė, kada tik atsitinka problemos, vad kaip sakiau, ir auksą atims, ir indėlius atims, kai reikės, ir žemės kas atims, ir beje, Lietuvos valstybės kūrimo pradžioje, Smetonos toj Lietuvoje, taip pat buvo žemė atimta iš didžiųjų tų savininkų, vadinama Krupavičiaus žemės reforma. Taip kad tokios absoliučios nusavybės teisės, jos iš principo nėra, niekada nebuvo ir nemanau, kad kada nors jinai bus. Dabar dar yra sakoma, kad žemės neišsiveš. Kur čia problema? Juk jos niekas neišsiveš. Taip, jos neįsiverš, bet jos ir vežti nereikia. Žemė yra gamybos priemonė. Žemė gamina pelną. Ir užtenka išsivežti pelną. Žemės išvežti niekur nereikia. Kad jūs suprastumėte tiems, kur galbūt neaišku, pavyzdžiui, telekomą mes pardavėme, jo niekas niekur neišsivežė. Bet šiandieną nuo kiekvieno skambučio telekomo tinklai, tinklais jūs remiat Suomijos pilietį. Nes pelnas eina į Suomiją. Ir beje, tą telekomą tai nupirko Suomijos valstybė. Tai buvo vadinama privatizacija, bet nupirko Suomijos valstybė. Ir tas pelnas, kuris būtų likęs Lietuvoje, šiandieną jis yra Suomija. Na, dažnai čia žmonės sako, bet jie juk moka mokesčių na tai kvailesnio argumento sugalvot negali. Nu, tai mokesčius mokėjo ir, ir Lietuvos rankose telekomas buvo. Taigi biznis yra daromas ne dėl mokesčių, mylėjimą, o dėl pelno. Ir esmė yra, kas tą pelną išsiveža. Ir čia duosiu dar porą pavyzdžių. Štai benzino kolonėlės. Kažkada buvo Lietuvos kūro degalinio tinklas ir priklausė valstybė. Tai išpildomės į benziną, palikdavot pelną Lietuvoje. Ir iš to pelno galima buvo kažkiek ten ir mokyklas paremti, pensininkus ir taip toliau. Dabar jūs pilotės ten Statoilo, Nestės, Lukoilo kolonėlės ir tas pelnas iš Lietuvos išėjo. O kolonėlių niekas neišsiveža, jos čia. Nu ir dar toks vat, vienas irgi tą patį. Bankai, pavyzdžiui. Bankai irgi visi čia, jų niekas niekur neišsivežė bet jie gauna didžiulius pelnus ir tie pelnai išvažiuoja į Skandinaviją šiandien. Tai žemė yra lygiai toks pat resursas, jau užmiršus visą kitą, apie ką aš kalbėjau, apie žemės ypatingą reikšmę ir panašiai. Žiūrėkime, kaip į gamybos priemonę, jos niekur išvežti nereikia. Juk jeigu žemę naudos ne Lietuvos pilietis, tai jis išveš pelną taip pat kaip išveža telekomas, bankai ir visa kita mes tiesiog sumažinam savo galimybės turėti šiek tiek didesnį biudžetą. Nu čia taip paprasta. Tai aš žinau, kaip jūs pasiklystat, aš žinau, tarp trijų pušų pasiklystat. Kalbėdami apie tai, kad žemės niekasgi neišsiveš. Nu, tai net nežinau, įsiklausykit šiek tiek. Mane dar šį kartą įstebina žmonės, kurie nu, turi labai menką supratimą apie ekonomiką, apie finansus bet daro tokius apibendrinimus greitus. Na tai truputėlį atsargiau su, su, su, su, su, su savim netgi elgitės. Dabar tie patys užsieniečiai. Turėkit omeny, kad šiandieną, kaip jau aš sakiau, pilietybę ES galima nusipirkti. Vienas dalykas. Yra offshore, tai yra įmonės įsteigtos, e, kada nežinia, kas yra savininkai. Yra juridiniai asmenys, kur irgi jūs savininkų ten galų nerasit. Taip kad užsienietis tai šiandieną gali būti bet kas. Ir jeigu mes iš principo jau suteikėm teisę užsieniečių žemės įsigyti, tai suvaldyti, kas bus tas užsienietis, praktiškai nebeįmanoma. Ir čia ypatinga, ypatinga vaidmenį vaidina Kinija kuri turi sukaupusi didžiulius dolerių rezervus prekybai su visų pasauliu. Jinai atvirai kalba, kad dolerio likimas jau būtų tokia pasaulinė valiuta. Nebeilgai jam teks būti tokia valiuta. Kinija atvirai apie tai kalba. Ir jie šiandieną stengiasi tuos dolerius paversti realiais aktyvais. Ir vienas vat, iš tų aktyvų tai yra žemė. Jie supirkinėja po visą pasaulį milžiniškais kiekiais žemę. Jie tą daro, vat, tai gal girdėjot Ukrainai, milijonais hektarų ten buvo bandoma nupirkti žemę. Sibirė jie tą daro, Afrikoje jie tą daro. Tai aišku, Lietuva gal jiems net ir per maža. Jie tokiais mastais operuoja, kad gal Lietuvoje nesusidomės. Bet kita vertus, jie domisi visur kurti gali iškišti va tuos jau praktiškai nebereikalingus duomenis jiems. Jie nori juos paversti realių aktyvų. Ir štai mes čia prieinam dar prie kito dalyko, jeigu apie pinigus prakalbam. Tai šiandieną pasaulis yra perpildytas nieko nepadengtais pinigais. Visas pasaulis kalba apie tai, kad šita sistema gyvena paskutinius metus ne, ne tai, kad vieni metai liko, bet sunku pasakyti, vienu žodžiu, bet tai yra na, kažkiek jau apžvelgimoje ateityje visi, visi prognozuoja, kad šitas reikalas sprogs, va tas tuščių pinigų burbulas. Ir dėl to yra stengiamasi tuos pinigus paversti realią prekę, realių aktyvų. Ir žemė tai yra vat, vienas iš šitų aktyvų. Čia visada bus norinčių įdėti va tuos perteklinius pinigus ir išsaugot savo pinigų perkamą galią. Ir šitas mūsų žmogelis, va šitose pasaulinėse problemose, pasidaro toks menkas už savo galimybės, kad mes atvėrę kelią užsieniečiams pirkti žemę, na, paliekam jį visiškai neligiavertį kovojant su, su pasaulio, pasaulio masto pajėgumais žmonių. Ir šitą dalį aš dar baigčiau tokiu klausimu. Aš jau daug sėkių kėliau, siejasi ir su šito referendumu, kaip sakau, tas referendumas tai buvo ne tik tos raidės, kur ten parašyta, kur ten tie žodžiai sudėlioti. Klausimas skamba taip, ar Lietuva yra čia gimusių žmonių kraštas, ar visų norinčių čia gyventi. Ir vėlgi, Nuo atsakymo į šitą klausimą priklauso mūsų visų ateitis ir mūsų vaikų ateitis ir mūsų anūkų ateitis. Ir tie, kurie važinėja po Europos Sąjungą, matot, ten į tą klausimą atsako, kad visų norinčių gyventi. Na ir jūs matot, kokios ten yra problemos. Lietuvoje dar jų nėra, bet šitie klausimai iškils. Kaip sakiau, ES reikalavimai bus vis nauji ir nauji. Ir tų reikalavimų tarpė bus vat, ir šitas. Ir mes vėl turėsim savo atsakyti labai svarbų klausimą. Kol kas šitų problemų nėra ir mes jų galim dar išvengti. Taip, dabar Kalbant jau apie šios dienos referendumą, atsakykim savo į klausimą, tai laimėjom ar pralaimėjom? Na, kaip kam gali atrodyti, koks čia klausimas? Aišku, kad pralaimėjom. Na, formaliai žiūrint, taip, referendumas nevyko, bet pabandykim pasidėlioti. Pabandykim pasidėlioti. Ir pirmiausia, dar prieš dėliojantis, aš prisiminsiu vieną tokį dalyką. Štai yra mūsų Vinsas Kudirka, himno autorius. Jis savo metu prieš šimtą su viršų metų rašė straipsnius laikraštie Varpas. Ir kai aš mokykloje, būdamas gal 10-11 metų, Na, skaičiau apie tai, ką Kudirka tuo metu norėjo pasakyti anometiniams lietuviams. Aš vaikų būdamas niekaip negalėjau suprasti. Tai negi tie lietuviai anometiniai nesuprato to, kad tas Kudirka jiems. Aš nesupratau, kodėl tas Kudirka turėjo tai jiems sakyti. Nes man atrodė, kad yra savai nesupranta. Beje, jis kalbėjo praėjus 50 metų, jis kalbėjo tą patį, ką mes kalbame dabar čia su jumis. Matot, mažai kas pasikeitė. Mažai kas pasikeitė. Dauguma, kai buvo abejingi tada, taip ir abejingi dabar. Kai pasidavė įtakai valdžios ir žiniasklaidos tada, tai pasiduoda dabar. Tokia yra žmogaus prigimtis. Čia, ir čia vėl pabrėžiu, čia ne lietuvė bėda, tai yra apskritai pasaulio žmogaus, jis toks yra. Dauguma pasaulio žmonių yra labai lengvai paveikiami. Ta jums patvirtins visi psichologai, yra jau įrodyta, nežinau, ten tūkstančiais pavyzdžių. Absoliuti dauguma žmonių pasiduoda įtaigai, labai lengvai pasiduoda įtaigai. Ir dėl to visą laiką vat, mes ir sukamės tame daugiau vienodų problemų rate. Labai nutautėja žmonės lengvai ir lietuviai tame tarpe taip pat. Ir žiūrėkit, bet prisiminus tą Vinsą Kudirką ir jo laiką, o tai yra 19 amžiaus antra pusė. Siūlau jums tokį bandymą padaryti, stebėjimą padaryti. Nueikit į 19 šimtmečio kapines. Jų Lietuvoje yra dar daug kur išlikę. Ankapius, pasižiūrėkit ankapius, 19 šimtmečio. Ir ką jūs ten matysite? Mes gyvenam Rusijos imperijoje, kartu su Lenkais. Lietuva, Lenkija, Rusijos imperija. Bet pavardės lietuvių yra rašomas lenkiškai tuose antkapiuose daugumą. Lietuviai XIX amžiaus antroje pusėje labai sparčiai nutautėjo ir lenkėjo. Ypatingai va čia Vilniaus apskrity. Žmogus turėjęs pavardę pirštelis, pasidarė pirštel, gaidelis, pasidarė gaidzel Ir štai Kudirka Vinsas, tada jiems sakė žmonės, negi jūs nesuprantat, kai jūs gesat, nusaugokit save, savastį savo saugokit. Saugokit savo tą patį viską. Ta patį. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad gali atrodyti, kad šios dienos tas formaliai pralaimėtas referendumas yra kažkokia nebetitaisoma tragedija. Viskas, viskas, galas viskam. Ne, šitie pavyzdžiai rodo, kad nieko naujo neatsitiko. Visur ir visada yra dauguma abejingų, visada yra dalis liberalų, kurie savo aš iškels ir mes, dalis godžių ir visi tie, kuriuos aš išvardinau. Svarbiausia, kad būtų tų pamatinių. Va, kur yra svarbus dalykas. Tų pamatinių turi būti. Na, aišku, dar yra toks dalykas kaip elitas. Ten, kur yra susiformavęs elitas ir jis supranta, kad be savo valstybės jis neišsaugos, neišsaugos ir savęs, ir savo turtų, tai ten elitas saugo tą tautą. Bet Lietuvoje, kadangi siaučia tie istoriniai vėjai, elitas nesusiformavo ir mums belieka tik remtis va tais keliais procentais tų pamatinių lietuvių. O Jie dar yra vadinami pasionarijais. Yra tokia savo. Pasionarijus tai žmogus, kuris visada pasiryžęs aukoti savo naudą vardan visuomenės naudos. Ir štai jeigu tų pasionarijų yra kažkoks procentas, jų daug ir nereikia. Daug jų nereikia. Svarbu, kad jų būtų. Ir jeigu jų yra, tauta gyva. Bet kol yra tų pasionarijų, tų pamatinių, tol tauta gyva. O kad Lietuvoje yra tų pamatinių, tai rodė pirmiausia parašų rinkimai. Nes mažai kas tikėjosi, bet parašus pirmą kartą istorijoje Lietuvos žmonės neremiami valdžios ir partijų surinko tuos 300 tūkstančių, tą beprotišką kiekį parašų. Niekur jūs nerasite tokios valstybės, kad reikėtų tiek daug surinkti nuo 3 milijonų. Visur kitur yra visai kitos proporcijos. Bet surinko žmonės, parodydami, kad yra tie pasionariai Lietuvoje. Ir čia reikia pasižymėti, kad didelė dalis tų rinkėjų tai buvo jauni žmonės. Jauni žmonės. Vadinasi, tie pasionariai jau dar subręs, dar įgys patirties, bet jau net jaunam amžiui jie supranta svarbą to, ką jie dabar darė. Kitas dalykas, dar tų rinkėjų tarpe buvo žmonių pabuvojusių įvairiose užsienio šalyse. Aš manau, kad tas pabuvojimas ten jam padėjo greičiau susigaudyti, greičiau suaugti, greičiau suprasti savo žemės svarbą, savo valstybės svarbą, padėjo suprasti, kad tu gali būti šeimininku tik čia, nėra daugiau kitur, kur tu gali reikštis ir pretenduoti šeimininko teisę. Tik vienintelė vieta pasaulyje. Ir tas pabuvojimas įvairiose šalyse, vad dalį jų gražino į Lietuvą ir jie buvo itin aktyvus šitų parašų rinkime. Itin aktyvus. Ir dar kas pažymėtina, kad e, tie vat jauni žmonės, tiems, kuriems, na, tarkim, iki kokių 35 metų, 40, tai jau jų nepavadinsi tarybiniais lietuviais. Jie subrendo jau visai kitom sąlygom. Vadinasi, jie, kaip pasakyti, jų veiksmai, jų tas noras turėti savo valstybę jau remiasi va to, to pasaulio matymu, nes tarybinis žmogus tai jis nieko nematys, gyveno už uždaros už dangos jis matė tik tą Tarybų sąjungą ir jis buvo prisigalvojęs visokių chimerų. Ir dėl to, vat, aš sakau, homosovietikus serga dviem lygom. Vieni homosovietikus vis dar ilgisi senos Tarybų sąjungos, manydami, kad galima vėl įlipti tą pačią, bristi tą pačią upę. O to negali būti. O kiti homosovietikus, kaip tada už tos uždangos susižavėjo perdėtai vakarais, taip ir serga po šiai dienai. Ir tas jiems irgi trukdo suprasti šiandieną įvykius realioj šviesu. Va tie parašų rinkikai pabuvoja tose vakaruose, jau pačiupinėja, visai kitaip viską mato. Aš manau, kad ne veltui va, tų rinkikų tarpe buvo itin daug, itin daug tų buvusių mūsų išėjimų. Ir dabar žiūrėkit, Surinkom tuos 300 tūkstančių. Taigi tam reikėjo didžiulės aistros. Didžiulės aistros. Va tos pasenarių aistros. Ir ne tik žmonės surinko, bet berinkdami jie surado vienas kitą. Ir jau čia yra pergalė. Nes dažnas galbūt galvoja, kad jis tik vienas, turėjo ten vieną kitą pažįstamą. O šito vat proceso metu paaiškėjo, kad jų yra daug kad tų pasionarių yra, kad jie gali veikti kryptingai, gali veikti kartu ir tai yra geriausias va, šito viso proceso rezultatas. Nesvarbu, kad tas referendumas pralaimės, bet rezultatas yra tame, kad tie žmonės, tie pasionariai, tie pamatiniai pamatė vieni kitus, pamatė, kad jie yra. Toliau atsirado naujų minčių, atsirado naujų idėjų, Nu, jos ir anksčiau skambėjo, bet jos neskambėjo taip plačiai. Galim pasakyti tokį mandrą žodį, atsirado naujas diskursas. Ir jau nuo jo niekur nepabėgs, jau reikia svarstyti. Nori, nenori, nes yra tie pamatiniai, yra tie pasenariai, jie tuos klausimus kelia. Ir tarp kitko dalis jų yra va čia. Čia yra susirinkę, kitoj pusėje šitą ekraną, yra susirinkę žmonės kurie dalyvavo aktyviai šitam parašų rinkime. Ir aš kviečiu juos dabar čia visus prisijungti, kad jūs pamatytumėt. Na, mūsų sąlygos yra sudėtingos, jie tiesiog turi čia. Rytų, kad matytųsi. Taip, va, renkasi. Renkasi po scenarijų. Taip. Ir dar trejata ketvirtą mėnesių atgal šitie žmonės vieni kitų nepažinojo. O čia toli gražugi ne visi, tai yra tik maža, maža dalelė tų visų. Mes va čia susirinkę perdodam, perdodam linkėjimus tiems, kurie yra mūsų gretų nariai, bet yra kur nors įvairiuose Lietuvos miestuose. Taip. Ir žiūrėkit, Juk mes, kaip ten bebūtų, privertėm valdžią priimti tuos saugiklius. Tai jau irgi yra laimėjimas, ar ne? Privertėm šiandieną svarstyti klausimus, kuriuos šiaip jau būtų nesvarstę. Tai irgi yra laimėjimas. Na, o kad e, tas referendumas baigėsi to, ko baigėsi, nieko nepadarysi. Kova su abejingumu ir su žmonių kvailumu yra begalinė. Vincas Kudirka tą kovą kovojo Mes kovojame ir po mūsų žmonės kovos. Jau čia taip yra, niekur nepadarys. Kitaip nebus. Bet pabaigai galima pasakyti šitai. Kad e, šiandieną tauta balsavo, o liaudis liko namuose. Taip, kad. Taip. Ir dar sėkiai, mes čia visi susirinkę, dėkojam visiems rinkėjams parašų, dėkojam visiems, kurie atstovoja, atstovavo apskritai teisę šito referendumo kovoje su valdžios institucijomis. Ir kova tik prasideda, nežiūrinti viską, šitomis aplinkybėmis ir šitame laike, aš manau, kad tauta pasiekė maksimumą. Su kuo visus ir sveikinu. Iki pasimatymų.